รันตียมัสสะกุสเรนยานตางสานตางปะทางอภิสเมจะสัจโกอุจโจจะสุวจโจจะสุวจโจจะสมุตุอนัติมานีสันต โกจะสุปโลจะอัปปกิจโจจะสัลลหุกโวติสันตินริโยจะนิปโกจะอัปปกาโพกุเลสุอนันุสิสุนะจะโกสังสมาจเลกินจิเยนเวนโยปะเล ินโนยวาเกมินโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานาโพตาติตาสาวาตาวราวาอนวเสสาทิกายวาเยมหันตายวามาติมาราสกาอนกัตุรา ตาวายเยจะทิสาเยจะทุเรวสันติอวิทุเรโพตาวาสัมภเวสีวาสัมเพสัตตาภวันตสกิตาตานปรอยปรานิโกเพธนาติมันเยตกา ตจินานเกณฑ์จิพยาโอยตนาปฏิสัญญาณายมานญาตตุยกเมชจยมาตายธานิยานโกยตานอายุสาเอกปยตมนุราเกเอวันปิสาภโุยเตสุมาณสัมภาวเย ริมาณังเบตัญจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมปาวเยอปริมาณังโอตังอโทจติริยันจะสัมปทานอเวรังอสปาตังเปต